Bimila hamabian EEPeko administrazio kuntseliak erabakizian herrien laguntza dispozitibo baten sortzia helbu argi batekin uska emeki herriko etxetan baliatzia eta herritarer serbutsu elebidun bat eskentzia. Atratzeko heriko kuntxeliak botz batez erabakidu Euskaren integratzia heriko itxian. Euskararen erakunde publikoaekin, hitzarmenaen izenpetziaekin, atratzeko herriak hitzemaiten du heriko langiliak Euska ikasiko diala eta heriko dokumento administratiboak Euskaz utzuliko diela. Arno Villeneuve atratzeko mea. Et pour ce qui est de la commune de Tardette, ça va se traduire euh, ben, à la fois par la formation en langue basque de la secrétaire de mairie, qui, était, est volontaire, il faut le savoir là-dessus. beak nahi du esteiog enpozatu. Sozez laguntuik izanen eta gio utzulpenake eginen dia bereziki dokumentu administratiboenak untxeluko deialdiak. Municipal, euh, Dokumentu ofizialak estiate utzulik, zerfa delako dokumentuak frantxez hutsian izanen dia. Heriko etxeko dokumentu gusiak bihizkuntzetan izanen dia hebentigoiti. Kuntxelian, denak adosgia eta izigari harrogi. Que les gens ben le Shkara, euh, voilà, et au niveau de la communauté arlette, ben, il y en a eu l'unanimité sur ce projet-là, et euh, ben, on, est, on est très heureux de pouvoir participer à ce mouvement. Heriko kuntxelio gusiak beadostasuna emandu, uskoen aldeko urhatsaen egiteko, audela erakutsi nahi dae, heritipietane indarak egiten ahaldiela urte undarian hitzarmena izenpetu beharada.